บุ๊กทูเจ็ดตูจูหมายเลขมังฮิตุงดิฉันนับสาย a m e n g h i t u หนึ่งสองสามสาตู dua tiga ดิฉันนับถึงสาม saya menghitung sampai tiga ดิฉันนับต่อไป saya terus menghitung สี่ ห้าหก empat lima เอ่นำเจ็ด แปด เก้าตูจูเดลาปันสมบิลัน ดิฉันนับสายะมังฮิตุงคุณนับคามูมังฮิตุงเขานับเดีย มังฮิตุงหนึ่งที่หนึ่งซาตูเปิร์ตามาสองที่สองดัวเกดัวสามที่สามทีกาเกทีกาสี่ ที่สี่เอ็มปัดคือเอ็มปัด ห้า ที่ห้า ลีมาคือลีมาหก ที่หก เออนมคือเออนมเจ็ดที่เจ็ดตูจูคือตูจู แปดที่แปด delapan ke delapan เก้าที่เก้า sembilan ke sembilan